Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese merhaba. Ee, bu hafta Mahir Ilgaz'la birlikte stüdyoda bir konuğumuz var. 350.org'dan Eduardo Santaella. Ee, kendisiyle e, bu Eylül ayının sonlarına e, doğru New York'ta yapılacak olan e, iklim e, zirvesini e, konuşacağız. E, normalde aslında bizim bildiğimiz bu Birleşmiş Milletler e, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı genelde yıl sonlarında e, gerçekleştiriliyor. Bu yılda e, Peru'da e, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Fakat e, bunun öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un ee, bütün dünya e, devlet başkanlarını, liderlerini iklim değişikliği meselesini konuşmak üzere ve işte artık bu konuyla ilgili acilen alınması gereken e, kararları e, kararlar için adımlar atmak üzere liderleri bu zirveye, bu buluşmaya davet etti. bu zirve neden önemli? Bu zirvenin etrafında başka bir takım eylemler, yürüyüşler falan da gerçekleşecek. E, bütün bunları e, Eduardo ile konuşmayı e, planlıyoruz önümüzdeki e, 20-25 dakikalık süremiz içerisinde. Evet. Hemen de başlayalım. Başlayalım istersen. Ee, sen istersen e, sorularımızı yönelt Eduardo'ya. Tamam. Senin bu girişte aslında Hı -hı. söylediğin en önemli sorudan başlayalım. Hı So, Eduardo, first of all, welcome uh, to Achik Radio. It's a great pleasure to have you here on the air and talking about people's climate mobilization. Um, yeah, well, thank you for the opportunity to uh, uh, come here and talk about people's climate mobilization. Öncelikle kendisine stüdyomuza hoş geldin dedik. O da e, bu fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim dedi. Okay, to start with... Um, so, what's happening in September and why is this important? Okay, so in September, um, there's going to be a meeting with the world uh, leaders in New York. So, this is a United Nations uh, meeting that's going to be uh, focusing on climate. Um, this is different from other United Nations uh, meeting because this is a direct request from uh, Ban Ki moon to meet these uh, world leaders. Um, and um, it's an important moment to uh, talk about uh, climate issues and, um, and, renewable energy and any other kind of uh, uh initiatives for uh, tackling the climate change issue in, in our planet. Her şeyden önce bu Eylül ayının sonunda e, tüm dünyadaki işte e, hükümet ve devlet liderleri e, Ban Ki-moon'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un çağrısıyla bir araya gelecekler. Bu e, normalde devam eden e, iklim değişikliği sürecinden farklı ve olağan dışı e, bir durum. Ban Ki-moon'un çağrısıyla bir araya gelmeleri. ve bu zirvede <clears throat> iklim değişikliği ve özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş konularında çözümler bulmaya e, çalışacaklar en azından söylenen amaç bu diyor Eduardo. Evet, ee, belki şununla devam edebiliriz. Ee, yani aslında bu e, hep işte bu COP e, konferanslarından e, ek süreler alınıyor. Yani sonuç olarak aslında pek bir yere e, varılamayan toplantılar olarak hayal kırıklıklarıyla insanların ayrıldığı zirveler oluyor. Bun, bunun farklılığı ne olacak? Yani buradan gerçekten bir şey çıkarabilecek miyiz? Okay, um, so... The question is, we've been following the COP process for a long time, the UNFCCC process for a long time. You know, uh, you've been there, I've been there. There's <laughs> uh, um, the the, um, the, summits are extended, the clock is frozen. There's all this stuff going on, and we are approaching the um, 20th COP this year. And um, so far, um, tangibly nothing has changed. What will be the difference of this one? Is there uh, any expectation to uh, to reach a different conclusion from the Ban Ki Moon summit uh, in, in in September? Okay, um, the way uh, this is being discussed right now is that uh, this does not involve this um, bureaucratic process that uh, triple UN, UNFCCC actually have. Um, this is more a direct approach from uh, Ban Ki moon to world leaders to come up with something that uh, uh can lead the way for uh, uh, Lima, for the COP meeting in Lima this year. Um, this is not like a big discussion with big players with their interests. This is a different approach from uh, Ban Ki moon. Um, try to make an effort for coming up with something solid by the end of the year. Also, um, there is not just uh, the, in New York, there's not just going to be a world leaders meeting. There's going to be a people's gathering, people gathering there to uh, make some pressure for these leaders to, you know, really take action. This is not just uh, a moment for uh, world leaders to talk about climate. This is like bringing people together from uh, many places in the United States to do to make pressure while these guys are meeting and talking in uh, in meeting rooms. There's going to be people on the streets and across the planet as well. highlighting the, the importance of the climate movement and how people were tired of listening to uh, negotiations across um, many, many uh, COP meetings. Evet, e, her şeyden önce bu e, normal devam eden e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sürecinden farklı diyor. Bu hı hı. o süreçteki e, bürokratik e, yavaşlık e, bunda e, olmaması umut ediliyor. Çünkü bu doğrudan e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin girişimiyle e, toplanan bir zirve diyor. Ama e, bunu bir kenara bırakalım diyor. Zirve de değil aslında bizim yoğunlaştığımız şey. Hı hı. Zirvenin dışında e, insanların toplanması ve e, iklim değişikliği konusunda adım atılması için e, baskı e, yapması diyor asıl önemli olan. E, zirve ABD'de yani New York kentinde. Dolayısıyla... E, orada New York'ta ABD'den her yerinden insanların toplanması ve e, bu baskıyı, bu siyasi baskıyı oluşturması e, bekleniyor. Bunu hedefliyoruz diyor. Aslında bir e, aktivizm zamanı şimdi. Evet, e, 19, 20, 21 e, Eylül tarihlerinde New York'ta ciddi herhalde eylemler e, bekleniyor, yürüyüş. New York'taki eylem 21'inde ama Hı -hı. dünyanın geri kalanı da katılmak isterse 19, 20, 21 e, tarihleri e, bu üç gün olsun değil olsun. çünkü zaman farkları falan Doğru, da. Doğru evet evet evet. evet. Peki e, var mı böyle bize bahsedebileceği planlanan işte belki farklı e, inisiyatiflerin farklı sivil toplum kuruluşlarının birlikte e, hareket ederek e, planladığı bir takım şeyler? Dünyada? E, evet evet ve yani o günlerde e, yapılacak olan dünyada New York'ta e, farklı noktalarda So the question is, um, okay, we have heard about what's going on in New York, but are there any similar initiatives taking place on 19, 20, 21st of September around the world? Uh, and if so, what are those initiatives? What are they doing? Um, how are they preparing? Do you have any uh, information about this? Yeah, sure. So this is not just uh, about the this climate march that's going to be happening in New York there's going to be initiatives happening and days of action also happening across the planet. So, um, some organizations like 350.org, Avaz, and other partners across the planet are discussing uh, and trying to come up with a, a day of action that will involve uh, people taking action in the places where they live. Um, so, the idea is to highlight the climate movement wherever you are. Um, there are many local struggles across the planet that people uh, would like to highlight and address these issues so people in New York can feel, you know, can be supported by people from other regions in the planet, uh, bringing climate struggles and realities uh, that they're facing in their uh, in their countries. Um, so people are organizing themselves for um, um, highlighting the their uh, local struggles and to highlight the climate movement that's uh, getting stronger every year, specifically because what we were discussing a few minutes ago uh, in terms of looking at many uh, discussions uh, at COPs and uh, bureaucratic process. So what people are trying to do originally locally is to uh, bring their realities, their climate, imp- the climate impacts that they're facing right now, to New York as well. This is just this is not just showing solidarity to the people marching on the streets of New York. This is also highlighting the consequences of climate change that people are facing in their countries, in their regions, um, and also the climate uh, movement and the struggles that they live their hometowns in their countries. Elbette diyor dünyanın her tarafında e, hazırlıklar var. Dünyanın her tarafında örgütlenmeler olacak. Bunlar her şeyden önce 350 Org ve Avaz'ın başını çektiği hmm. e, birçok organizasyon tarafından hmm. e, teşvik ediliyor diyor. E, şöyle teşvik ediliyor işte küresel eylem günleri e, formatında teşvik ediliyor diyor. Yani o 19, 20 ve 21'inde e, dünyada çeşitli e, destek eylemleri ama sadece destek eylemleri de değil çünkü daha önce bahsettiğim diyor bu e, Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşme sürecinin bürokratik ve insanları dışlayan yapısı dolayısıyla e, biraz onun dışına çıkarak e, nerede olursa olsun iklim mücadelelerini e, New York'a yansıtmak. Yani Hı -hı. oradaki toplanan e, dünya liderlerine e, yaşanan e, iklim etkilerini e, verilen iklim mücadelelerini göstermek ve adım atılması için e, çağrıda bulunmak e, amaç hı hı. E, diyor. Bu. Aslında belki biraz da e, toplantının e, zirvenin içeriğine e, geri dönecek olursak acaba bu e, işte geçen yıl tam da aslında o zamanlarda açıklanmaya başlamıştı. Eylül, Ekim gibi bu hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC raporu aslında e, iklim değişikliği konusunda yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası e, gibiydi. Yani hem e, mevcut e, sorunları ortaya koyuyor e, çözüm getirilmezse neler olabileceğini söylüyor ve çözüm önerileri de aslında yine barındırıyordu neler yapılması gerektiğini. Acaba e, bu raporun bu kadar netlikle iklim değişikliğine e, iklim değişikliği meselesini bütün açıklığıyla ortaya koymuş olması da acaba hem Ban Ki-moon'da hem de liderlerle e, işte Obama'da e, katılacağını e, belirtmiş bu zirveye. Acaba onun hızlanmasında etkili olmuş olabilir mi? Okay, so the question is: uh, This year we've had the uh, the new IPCC report. Um, um, well. Um, coming out uh, in, in parts, <laughs> and it was sort of a roadmap. It included uh, both uh, the impacts, the causes, and in, it also implied solutions. And um, could this be um, an incentive for Ban Ki Moon to make this call to the world leaders to, you know, uh, come together and um, move towards a solution. Definitely. Um, this is not the first uh, IPCC report that highlights climate impacts and highlights uh, the necessity of shifting our uh, um, energy matrix and, and, that we take action on uh, carbon emissions and other um, uh, specific situations that we have that are contributing to climate change in the planet. But uh, this latest IPCC report was one of the most detailed. It was one of the most uh, uh that covered many uh, that covered agreement between scientists. This the, in the first time of history of IPCC reports, we had like almost hundred percent of agreement in terms of that climate change is actually a real thing that it's caused by human by by us humans. Um, and definitely this is the kind of uh, uh, scientific information that is based as support for you know for leaders to come together and work for a uh, for a climate agreement across uh, the planet. E, kesinlikle diyor. Hı hı. Yani bu zaten e, bizim karşılaştığımız ilk IPCC raporu değil. Hükümetler Arası İklim Değişikliği e, paneli raporu değil. Ama e, bütün bu raporlarda giderek artan bir şekilde iklim değişikliğinin etkileri ve e, giderek artan kesinlikle artık yüzde yüz seviyesinde hı hı. insanlar tarafından insan kaynaklı, insan faaliyetleri kaynaklı olduğu söyleniyor, e, ortaya çıkıyor diyor. E, dolayısıyla e, yapılması gerekenler konusunda da daha önce olduğu gibi bu raporda bir şeyler ortaya koydu ve bu zirvenin toplanmasının arkasında en azından Ban Ki-moon'un bu çağrıyı yapmasının arkasında bu bulgularında önemli payı var deniliyor. müzik arası veriyor muyuz? Verelim. Tamam. Ee, bir ara verelim istersen. Ondan sonra tekrar Devam gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında tekrar beraberiz. Ee, cool and Gang'den Summer Madness isimli parçayı dinledik. Yaz çılgınlığı. <laughs> Evet, bunun üzerine konumuza da dönebiliriz. Stüdyoda 350 Org'dan e, Eduardo Santa'yla konuğumuz e, ve e, Eylül ayında New York'ta gerçekleştirilecek iklim zirvesi ve bu iklim zirvesinde liderleri karar almaya zorlamak için dünya çapında yapacak yapılacak eylemlerden bahsediyoruz. Evet. böyle demişken de hmm, şu an Eduard'a şeyi soracağım. Yani talepler nedir Hı -hı. diye soracağım. Evet. So people are coming together both in New York and people are organizing their own events all over the globe. Um, what are their demands, main demands? So basically we have two demands. Uh, one is a global action plan by 2015. So that's uh, next year. Um, so it says a shared strategy across uh, common uh, between uh, countries to uh, implement renewable energy and quit and halt the emission of carbon dioxide gases that are contributing to climate gases. change. That's right, greenhouse gases. And uh, the second demand is uh, is to take immediate steps to you know uh, stop the power of uh, fossil, fuel, fossil fuel industries, which are right now the main cause of climate change in the planet. So mostly uh, they have like this uh, uh financing from uh, banks, from institutions across the planet, and they keep it growing and growing uh, every year. And then the way this is going is that they're going to be getting even more powerful every year, every um, every so basically what we have is a dependency on uh, fossil fuel industry right now and when we have uh, renewable energy sources that you know are not developing because we have this blockage from uh, fossil fuel industries right now and they don't le- let any kind of initiatives to uh, renewable industry to grow uh, and take uh, the and replace the energy metrics that we have right now İki e, temel talebimiz e, hı hı. var diyor bu e, hareketlerin e, Eylül'de yapılacak e, eylemlerin. Birincisi e, 2015 yani bu yıl sonuna kadar 2015 başına kadar e, devam etmekte olan enerji matriksi dönüşümünün hızlandırılması ile ilgili. Yani şu anda fosil yakıtlara e, dayalı e, olan hala fosil yakıtlara e, büyük ölçüde e, dayalı olan e, enerji altyapısının e, hızla değiştirilmesi, yenilenebilir e, veya e, daha popüler tabirle doğa ve insan dostu enerjilere geçiş e, sağlanması e, Hı -hı. diyor. E, bu birinci talebimiz e, diyor. İkincisi e, ise e, sera gazı emisyonlarının 2015 yine bu yıl sonu itibariyle 2015 başı itibariyle e, sera gazı emisyonlarının dramatik bir şekilde e, düşürülmesi için e, somut adımlar içeren bir eylem planının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda karar birliğine varılması. Yani eylemlerimiz e, bu taleplerle çıkacak diyor. Evet ama tabii işte yani liderlerin de... E, yani özellikle Obama'nın ikinci e, dönem seçildiği zaman verdiği sözleri de biliyoruz. Ama e, bu uygulamada böyle olmuyor ve bu özellikle tabii e, fosil e, yakıt e, üreticileri, e, fosil enerji e, üreticilerinin e, lobilerinin çok güçlü olduğunu biliyoruz ve yani özellikle işte e, bu yıl e, yapılan Polonya'daki zirvede de gördük yani bu kömür e, lobilerinin ne kadar güçlü olduğunu ve iklim zirvelerine bile sirayet edebildiklerini. Dolayısıyla e, acaba burada e, onların bir engellemesiyle karşılaşılabilir mi gene? Yani o lobilerin bir e, etkisi olabilir mi bu zirvede? Um, so far, well, uh, we've seen many promises by some of the world leaders which were not kept. Uh, Uh, this was uh, mainly due to the strength of these lobbies that you already mentioned. Uh, we've seen one example of this during the COP in Poland, where there were um, um, a coal summit <laughs> um, in parallel, or, or actually actually under the auspices of the summit itself. So um, is the industry, the fossil fuel industry, doing um, something to prevent the effectiveness of, of this mobilization currently, or um, are you taking steps to counter any such potential occurrence? I don't think the fossil fuel industry is uh, actually doing something to counter uh, the the, you, do you mean the, the, the meeting in New York itself, right? The, the, the negotiations, the, just in, in yeah. general in general, uh, but with the focus being on New York, since this is uh, a new platform for um, well taking for, <laughs> important yeah. steps on, on, on <laughs> country or mitigating climate change, I should say. Um, not directly in New York, but behind the scenes, there's a lot of influence from the fossil fuel industry. We're, we're sure about this. Uh, and they're embedded into politics uh, a lot. So, uh, just like you mentioned, uh, the, the last COP in, in in Warsaw and in, in, in, Poland that we, we, we had uh, this uh, coal uh, COP happening at the same time as well. Uh, there's a lot of influence from the fossil fuel industry in the politics itself. So, um, not directly with events like we're trying to to, to do in, in, in September, but uh, the thing is that uh, the fossil fuel industry uh, they work directly with the politics. So their their lobby power within politics mm. is very very strong. So Uh, and because it touches the economy itself, it's kind of hard to uh, unplug uh, the fossil fuel industry uh, influence from governments. But this is when uh, we try to bring people uh, together. We try to show a climate movement across the planet. E, doğrudan bir şey yaptıklarını sanmıyorum diyor ama fosil e, yakıt lobisi çok kuvvetli bir lobi ve her zaman e, politikacılarla epey haşır neşirler Hı -hı. karar alma süreçlerini etki ediyorlar e, doğrudan bir şey yapmasalar da burada da bir etkisi olacaktır. Ve zaten işte bu yüzden biz bu kadar fazla insanı tüm dünyada mobilize etmeye çalışıyoruz ki e, siyasi iradeyi alttan gelen siyasi iradeyi sağlayarak o, bu e, çok e, muktedir e, sanayinin gücünü bir şekilde e, kırabilelim, e, azaltabilelim e, diyor. Programın sonuna geldik aslında. Hı hı. Ee, söyleyecek birkaç şey daha var ama birincisi Türkiye'de hala e, ne seviyede katılım olacağı veya katılım olup olmayacağı bile belli değil. Belli değil evet. Onu söyleyelim. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde bununla ilgili herhangi bir şey yok. Evet. Yani lider seviyesinde mi katılıyoruz? Yoksa bakan seviyesinde mi onu şu anda bilmiyoruz. Ee, şunu tekrar edelim. Türkiye'de de e, başta İstanbul olmak üzere e, bu Eylül'deki eylemlere katılım için e, örgütleniyor insanlar. E, hı hı. Önümüzdeki programlarda belki onları konuk alabiliriz Tabii. doğrudan buraya. Çok iyi olur. Evet. E, onu tekrar edelim. E, bir de son bir soruyla istersen kapatalım programı Eduardo'ya. Soracağım soru da e, Eduardo'ya insanlar ne yapabilir? E, Türkiye'de veya dünyada e, destek vermek veya kendi sorunlarını ortaya koymak için. Evet. So my last question to you is, our last question to you is... What can people do uh, to take part in this mobilization, both in Turkey or the globe? Are there any tools or anything like yes. that to participate? Sure. Um, so currently, uh, we uh, and other partners we're working on a set of tools that we're going to be having online very very soon. Um, there are uh, some organizing ideas, um, some action ideas, and organizing guides for people to take action wherever they are. Um, so organizing days of actions, march rallies. Um, uh, photo opportunities during this week of September 20 and 21st. It's a nice uh, it's a nice way to uh, participate wherever you are. Um, we're collecting uh, pictures of this global movement as well, so we'll be publishing this on our social media channels. We're going to be publish- publishing this as in our website. Um, and if you in a few uh, days probably we're going to have this website and the tools ready on uh, peoplesclimate.org uh, link and people can uh, get a few uh, also uh, some visual materials for printing during their marches and days of action or whatever activity they're going to be doing on the 20th and 21st. şunu söylüyor. Çok yakında web sitemiz peoplesclimate.org e, e, adresi yani halkın iklimi, halkların iklimi.org e, adresi yayına geçecek diyor. Bu e, web sitesinde insanların nasıl katılım sağlayabileceği ile ilgili bilgiler e, ve e, çeşitli e, guide'lar, e, kılavuzlar olacak e, diyor. Ama e, epey kolay tuttuk diyor insanların katılım sağlamasını. E, her şeyden önce e, bu Eylül 20-21 e, bu iki gün içinde insanlar özellikle kendi iklim mücadeleleri etkileri için önemli olduklarını düşündükleri yerlerden grup fotoğrafları çekip atabilirlerse bunları hmm. biz de sosyal medyada dolaştıracağız diyor. E, Çok güzel. O hashtagle gelen fotoğrafları ve bu şekilde orada toplanan liderlere... E, aşağıdan gelen talebin gücünü göstermeyi hedefliyoruz. Birkaç güne kadar da herhangi bir aksilik olmazsa web sitemiz yayına Sizin geçecek yayına diyor. geçecek. Evet. evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Eduardo'ya e, programımıza katıldığı için.